أما بعد ما بعده شكر الله سبحانه وتعالى أنا كنت كي رحمة عمان زي في كي متومي صلى الله عليه وسلم تمام شكر الله سبحانه وتعالى كون عمانك مبالي بالي الله تعالى في تجالية تكون بشان حديثي موجة من ما حديث متومي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود عقبة بن إيه؟ عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري حديث imepokelewa na Ibn مسعود Abi Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri radhi انا Allah يا anasema تومي صلى الله عليه وسلم أمي سيما inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula yani kutokamana na maneno ambaye watu wamediriki ambaye imetokamana na mitume na wale waliokuwa kabla yetu kutoka zamani watu wanarithiana qarn baada qarn umma baada umma maneno haya idha lam tastahi fasna ma shi'ta idha lam tastahi fasna ma shi'ta maulama wametafsiri tafsiri mbili tafsiri ya kwanza ni kama idha lam takun dha hayain sanahta ma tasha, yani kama wewe si mtu wa haya, kama wewe huna haya, unakuwa unafanya chochote, hakuna kitu inakuzuia wewe kufanya jambo lolote. Tafsiri ya pili ni idha kana alfi'lu yustahya minhu fasna'hu la tubali. Pamoja na hii qaul, wengi wanadhaifisha ya kwamba hiyo kauli ya kwanza ndo iko sawa zaidi, wanasema wewe fanya jambo hata kama ni ya kuonewa hai basi fanya wala usi, usijali kwa hivyo hii tabia ya kuwa na haya ni tabia nzuri kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alhayau la yati illa bikhair haya haileti isipokuwa khairi na mambo ambayo tuna tunadiriki tuna ama tumefikia kutokamana na mambo yaliyokuwa kutoka zamani maulama wanagawanya vigawanyo vitatu ma usira min al-umma min al-umami as-sabiqa wa shahida lana ah, shar'una bi sihhatihi yani mambo ambayo yamepatikana kutoka umma iliyopita lakini katika sharia yetu inawafikiana na jambo kama hiyo jambo kama hiyo inakubalika na inakuwa sahihi na ya pili mashahida shar'una bibutlani jambo ambayo katika sharia yetu imekuja kupinga yani waliokuwa kabla yetu wanafanya, lakini umma, katika sharia yetu tumekatazwa kufanya jambo kama hii. Kama hiyo ni mardud, hatufai kufanya. Na kuna ya tatu ni maalam, yani imetajwa katika sharia iliyopitwa, lakini katika umma yetu haikuunga mkono wala haikukataza. Kama hiyo tunatawakaf, hatutaingilia. Tunasoma tu kama iko katika vitabu, kisas nini tunasoma, lakini hatuingilii ndio maana katika kitabu cha usul watu wa usul wameweka kwamba mlango kabisa shar'u man qablana har shar'u lana ama sio sharia ni sharia ya watu wa kabla yetu mitume waliokuwa kabla yetu je inakuwa ni shari kwetu sisi pia ama haikui kwa sababu kuna baadhi za ayat mingi zimekuja katika Qur'an inazungumzia sharia na mambo ya umma zilizopita lakini maulama yasema shar'u man qablana shar'u lana ma lam yukhalif shar'ana sharia ya watu wa kabla yetu ni sharia yetu pindi isipokalifu sharia yetu na kuna wenye wamesema hapana sharia yoyote ikikuja mtume anafuta sharia iliyopita والحياء نوعان Uh, Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah akisharisha anasema haya iko namna mbili, hayaun fima yataallaqu billah, mtu kuwa na haya katika jambo ambayo inahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pili ni mtu kuwa na haya katika jambo inahusiana na uh, binadamu. Falhayau fima yataallaqu bihaqqi yajib wajib, yani mtu kuwa na haya katika jambo ambayo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na haya nayo ni wajibu antastahi min Allah an yaraka haythu haka wewe kuwa na haya kuonekana pale ambayo mtume Allah subhanahu wa ta'ala amekataza mambo ya haram Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza wewe kupatikana huko inaonyesha kwamba hujamuonea Allah subhanahu wa ta'ala haya wa an yafqidaka haythu amaraka na Allah subhanahu wa ta'ala asikukose mahali ambaye amekuamrisha amekuamrisha katika sala akikukosa katika watu wanaosali yani Allah subhanahu wa ta'ala hukumuonea haya inastahiki inavyostahiki. Walhaya unawani aidan, yani haya vile vile upande mwingine inagawanyika vigawanyo viwili, hayaun ghariziyun wa tabiiyun wa haya نوع akhar muhtasab. يعني haya كwanza ni haya ambayo mtu anazaliwa nayo, mtu kutoka utotoni wake mtu haya mtu wa haya anaona haya katika kuongea kwake anaongea sana na ya pili ni ile ambayo mtu ana practice mpaka anakuwa nayo kwa na haya. ni mtu kawaida yake si mtu wa haya, lakini amekaa na watu ambaye watu wa haya, mtu ambaye mm, amekuwa na rafiki na mtu ambaye tabia yake ni mtu wa kuona haya. Hiyo wanasema ni muktasab yani wewe una practice mpaka unapata na vile na alafu wanasema uh, muallif rahimahullah, hiyo ambaye unaumbwa nayo ambaye umezaliwa ukiwa ukiwa nayo, anasema hiyo ndo bora kuliko hata ile nyingine, pia ile ambayo ya ya iktisab. Wa ma'a dhalika anna alhayaa hayaa khuluqun mahmudun illa idha mana'a mimma yajib khala. Eh, haya ni tabia ambayo ni nzuri, inapendeza, isipokuwa ikikukataza ikikupelekea ya kwamba wewe ushindwe kutekeleza jambo la wajibu. Mfano, unaona munkar mtu anafanya jambo la munkar, lakini unaona haya umkataza, pengine ni ndugu yako, babako ama rafiki yako, unaona haya mwambie hiyo jambo haifai, hapo haitakuwa inapendeza. Haya haya ni haya kulluhu la yati billa alkhair. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema haya haileti isipokuwa khair lakini pindi inapokukataza usifanye jambo la wajibu ama haikukatazi na jambo la muharram haikukatazi na jambo la muharram basi haitakuwa ni kupendeza والحياء ممدوح ممدوح alladhi yuqi'u sahibahu fi tarki wajibi wala fi fi'li muharram, yani ambaye inapendeza ni ile ambaye haipelekei mtu kuingia katika jambo la haram ama haipelekei mtu uh, kuacha jambo la wajibu na katika ile tafsiri ya pili ambayo tumesema ya kwamba tumetafsiri hii hadithi na tafsiri mbili. Tafsiri ya pili ni mtu usiwe na haya katika jambo ambaye ni ya kuonea haya. Fihi arraddu ala aljabariyati biithbati almashiyati lilabd. Yani tunapata faida tukitafsiri hivyo, yani rad kwa wale ambayo wanasema kuna firqa inaitwa firqa jabaria, wanasema ya kwamba binadamu ni al-insan majbur, yani hana hiari katika jambo la jambo lolote. Kile kitu ambacho anafanya amelazimishwa kufanya, hana hiari. Akiwa Muislamu Allah ndo amemfanya hivyo, wala haezi geuka. Akiwa mkafiri hivyo hivyo, katika maasi, ukifanya maasi wanasema hivyo, lakini hiyo kauli pia sio sahihi. Katika hii hadithi, hadithi imethibitisha kwamba mja akona khiari katika matendo yake sio amelazimishwa kwa hivyo tunapata katika hii hadith kuna rad ala alfirqa aljabariyah tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk